Birinci sual, bismillah. Bir də yaxın qeyd edəsiz şey ki, o ilk sual ondan başlayan o darüki təhvil məsələsindən də yəni, bu nə görədir ki, artıq elə bil ki, bu vaxt son vaxtda qardaşların sırasının çaplarının dağılında yəni ki, bu məsələlərdən. Yəni bu məsələlərin e, insanın tövbünü nəzərə gətirən bir şeydirmi, insanın tövbdən çıxaran bir şeydirmi? Və də alimlər bu məsələdə icma etlərmi ki, və də ya çox ya az ki, bu məsələ insanın tövbündən e, çıxarda bilər, ya onu əskidə bilər, ya onun iman zəifliyindən məsələməsini ortalığa gətirmir. Bax, bu məsələlər yoxdur. Yəni lazımdır ki, məsələ məşğul olmaq. Lap elmin də olsa, yəni ki, o səviyyə çatırsan, yəni mütləq girməsən onun içərisinə ki, sən ümumi etiqad etmək lazımdır. Ümumi deyirsən ki, kim Allah şərik qoşursa müşrikdir. Yəni Azərbaycan xalqından gedir. Söhbət gedir Kitaydan, Yapondan, Xristian. Başa düşürəm, sən səbr elə sadiq. Hə. Sən səbr elə sadiq. Ümumi etiqad lazımdır. Hər kəsə müşrik müşrikdir, mömin mömindir. Dərl İslam, dərl İslamdır, dərl küfr, dərl küfrdür. Ümumi etiqad. Amma sən xüsusiləşdirməyə gəlmə elmin yoxdursa. Azərbaycan hökumətində kimisə tutub bu kafirdir, aynən bu kafirdir və yaxud da kimisə tutub bu müşrikdir. Bu məsələlərə elmi olmadıqca girmə. Sən ümumi etiqad elə ilə ki, kim şərik qoşarsa müşrikdir, kim şərik qoşmursa müsəlmandır. Bu ümumi etiqadda heç bir sıxıntı yoxdur. Xüsusiyə gəldikdə isə sən xüsu elmin yoxdursa, bu səndən soruşulmayacaq, niyə bilmirsən deyə. Bundan əmin ola bilərsən sən. Ayrıca, mən indi soruşum, aslar ki, bugünkü gündə bu bəhanə ilə ki, əqidə məsələsidir, bunu bilmək, bilməmiz lazımdır. Sual verin ki, on onlara, dərul kufur, dərul islam məsələsi, əqidə, əqidə kitablarında hansı babda gəlir? Ən son babda gəlir bu məsələ. Yaxşı, əvvəlki yüzlərlə babları bildin ki, sən sonuncu baba gedirsən. Kimsə bugün la ilə illallah deməsə, namaz qılmasa, biz onun etdiyi həccə baxırıq. Baxmayaraq ki, dinin əsaslarından da həcc etmək namaz qılmayan insanın orucundan bir söhbət eləyirik. Ona görə ki, namaz ondan qabaqda vacibdir. Bu məsələ də aynıdır. Tövhid məsələlərinin əgər sənə lazım olan, hal-hazırda vacib olanın hamısını bilirsənsə, ondan sonra bu məsələdən danışqın. Lakin heç bir məsələdə təfsilatı bilməyib də. Elm əhlinin iki-üç fətvasını toplayıb, bu da dini məsələdir, əqilə məsələsi, bilmək lazımdır. Bunu demək hikmətsizlikdir. Ümumi şəkildə etiqad elə, müsəlmanlar kimi elm tələbəsisənsə, onda təfsilata getkinə. Bugün nəyə görə bu məsələlər deyilir, dərinliyə getməyin? Çünki məsələnin məfhumunda xələl var insanlarda. Adici şirk və küfür məsələsində üzr məsələsi. Muhammed ibn Abdülvahabın nəvələri ixtilaf ediblər. Bir toplum görür üzr var, bir toplum görür üzr yoxdur. Bunlar hamısı bir kənddə yaşayıb, bir rayonda bir-birlərinin arxasına namaz qılıblar. Qız verib, qız alıblar. Nə bir-birlərinə ad qoşmayıblar, nə bir-birlərinin tən eləməyiblər, nə bir-birlərinə qarşı acı söz deməyiblər. Bunlar çin-çinə topuq topuğa namaz qılıb və belə də bir-birinə sözləmədən ölüb gediblər. Həmin iki rəyi gət bugünkü gündə iki rəyin sahiblərinə baxın burada nə edirlər bir-birinə. Dartıb yeyirlər, bir-birinə adlar qoşurlar. Sanki bütün din bunun üzərində qurulur. Buna görə də bu məsələlərin təfsilatında kim gəldi, haqq olan da, haqq olmayan da danışır deyə, ona görə biz ən azından deyirik ki, bunu xəfifləşdirin. Siz buna imkan versəniz, bunu şərh eləyərik, bir dəfəlik qutarar, sonra ikinci məsələyə keçərik, üçüncü məsələyə. Amma qarışdırırlar, imkan vermirlər ki, o birisi məsələlərdə keçək, izah eləyək. Elə bunu tutub dururlar. Hara gedirsən, söhbət budur. Və İmam-ı Nəvavinin qəşəng bir sözü var. İmam-ı Nəvavi Rahmanullah deyir ki, bugünkü gündə, yəni öz dövründən danışır, deyir şöhrətpərəstlər, liderliyə can atanlar və insanların içində məşhurlaşmaq istəyənlər icma olan məsələlərdən danışmırlar. İxtilaf yoğun olan məsələlərdən danışırlar ki, onları da tez tanısınlar. Zəmzəmə üzr istəyirəm, ayaq yoluna çıxanın misalı var. Bir nəfər gəlir Məkkəyə deyir ki, hər gün eşdirəm İmam Əbu Hənifə, hər gün eşdirəm İmam Malik, hər gün eşdirəm İmam Şafi. Deyir, məni niyə tanıyan yoxdur ki? Gedir zəmzəmə ayaq yoluna çıxır, bütün Məkkə əlini yığır ki, bunun başı nəsinlər. Hər kəslə danışırlar ki, filan zəmzəmə gəldi belə elədi, filan zəmzəmə gəldi belə elədi. Hə, bu da bu yolla məşhurlaşır. Bugün çox rahatdır, yəni bir ixtilaflı məsələyi götürgünən, ortaya çıxgünən 3-4 dənə fətva əzbərləyinlə belə dedi, belə dedi. Belə dedi, belə dedi. Yəni kim desə üzr var, ortaya çıxırsan ki, üzr yoxdur. Biri çıxır desə üzr yoxdur deyirsən ki, yox, üzr deyən də var. Yəni elə önəmli nədir sən gündəmdə ol günə. Ona görə qardaş, məsələni tövsiyə edirəm ki, əhlinə buraxın. Əgər bunu əhli danışmırsa, vallahi billahi qiyamət günü Allah onları hesaba çəkəcəklər. Allah onları hesaba çəkəcək. Əgər haqqı gizlədiblərsə, bunu onları Allah yəni ki, öz ədalətinə hökm verəcək. Amma biz bugün o səviyyədə deyiliksə, bilmədiyimiz ondan qabaqki məsələlər varsa, biz o məsələyə girməməmiz lazımdır. Girsək də umumi, umumi şəkildə xüsusiləşdirmək üçün elm lazımdır. İkinci sual. İkinci sual. Qabaqda otumanın fəziləti budur ki, qabaqda olan ola ola arxaya keçə bilməz. <laughs> Allah izah etsin. E, elm öyrənmək üçün e, birinci əlbəttə ki, ərəbcə şərtdir. İnsan məsələn bu ərəb öyrənməyə imkanı yoxdur, amma kitabları oxumaq istəyir. Ola bilər ki, o ərəbçanı yavaş-yavaş öyrənsin, eyni anda da əqidə kitablarını oxusun, təvhid kitabını oxusun, şeyhi kitablarını, diğer kitablarını oxusun. Belə deyək də, elm tələb eləmək üçün yollar var. Birinci başda, istən böyüklər olsun, istən balacalar olsun, fərqi yoxdur. Elmə başladıqsa, yaş səviyyəsi önəmli deyil. Birinci Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərimi necə lazımdır, elə oxumadıq ki, başqa məsələlərə baxmır. İndi namaz, istisnada namazın şərtləri, rukunları, vacibləri, bunlar istisna. Bunları öyrənməlisən. Orucun əhkamlarını öyrənməlisən, zəkatı öyrənməlisən. Amma elmi məsələlərə gəldikdə isə elmi, geniş daha təfsilatla birinci Qurani kərimi üzündən səlsitlə oxuyana kimi başqa elmə girişmə. Təcvidlə, səlsitlə. Hətta belə deyim ki, üç gündə xatm eləyənə kimi. Yəni bir adam üç gündə Quranı xatm edə bilmirsə, deməli o Quranı oxuya bilmir. Üç gündə Quranı xatm eləmək, Quranı oxuya bilirsən mənasındadır. Bu səviyyə çatdın mı, sonra keçkinə ərəb dilini öyrənməyə, imkan daxilində. Ərəb dilini öyrəndiyin zaman zərəli yoxdur ki, müəyyən kitablardan istifadə edəsən, dilin güclənsin deyə, fəhmin artsın deyə istifadə edə bilərsən. Lakin ana kitablara girişmə ərəb dilindən müəyyən səviyyə çatmamış. Çünki düzgün başa düşməyəcəksən düzgün başa düşməyəcəksən. Və eyni zamanda tutaq ki, biraz ərəb dili öyrəndin, da genişləndirə də bilmirsən. Və o zaman zərəli yoxdur ki, müəyyən əqidə kitablarını oxuyasan, rahat yazılmış. Məsələn, fiqh kitablarından oxuya bilərsən, başlan, yeni başlamışlar üçün Əl-Vaciz kitabı. Əl-Vaciz fi fiqhil kitab və sünnə bədəvinin. Muxtəsər, səhih hədis, hədislər üzrə qurulmuş fiqh kitabıdır. Eğer bundan daha geniş istesen Fıkhı Sünne Seyyid Sabiqi. Onun, onunla beraber Albani'nin Temamül Minne kitabında alginen ki içindeki zayıf hadisleri Albani bu kitapta qeyd edir. Eğer yine isteyersen mesela Lubab adında kitap var fıkh kitabında. Az ki orada sahih sünneye vurur delilleri. Bunu oxu yine. Əqidə kitablarından ən rahatı, ən rahatı üç əsas. Üç əsası səhv eləməyə başla yine. Üç əsası qutardın mı? Dörd qaydanı, Qavaidil Arba'a, dörd qaydanı oxuyun Şeyx Muhammedin. Onu qutardın mı oxumağa? Kitab-ı Tövhidə başla yine. Yəni. Ən müxtəsər şərhi Şeyx Fovzanın şərhidir. İanətül Mustafid. Yavaş-yavaş. Bir şərtlə ki, özün oxuduqca, yəni ki, belə deyək, əmin olmadıqca şeyxin qəsdi ilə dediyi kəlmənin mənasını hökum çıxartmayın. Qeydiyyətlər apar yine, yəni, cümlələri tam başa düşməsən, və yaxud da sənə, sənin etiraz etdiyin cümlələri apar elm əhlinin yanına, onlardan izahat istəyinə. Və bu şəkildə yavaş-yavaş elm oxumağın heç bir mani yoxdur. Məsələn, təfsir kitablarından oxumaq istəsən, Əbu Bakr el-Cəzairin təfsir kitabı var, asan lüğətlə yazılıb. Əgər ondan daha yüksək lüğətin varsa, e, Ədva-ül Bəyan var Şeyx Şinqitinin. O əldə olmasa təfsir-i Sədi var, onların hamısından daha rahatdır. Onu oxu günən. Və nəhayət dilim oldusa təfsir İlim genişlendiyse tefsir İbn Kesir okur. Böyle. Üçüncü sual. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis var ki, əgər ticarətin haram dini ilə məşğul olsanız, inəyin quyruğundan yapışsanız, tarla və əkinlə kifayətlənsəniz və bir də Allah yolunda cihadı tərk etsəniz, Allah Subhanahu taala sizi zəllil edər və o vaxt zəlliliyi sizdən qayıt e, götürər ki, siz dininizə qayıdırsınız. Bu hədisin şərhidir. Hədis tam şərhdir özü. Hədisdə, hədisdə hansı nöqtə sizə çatmır, onu deyin. O inəyin quyruğundan yapışmaq. O inəyin quyruğundan yapışmaq dünyanı, dünyadan yapışmaqdır. Yəni, dünyadan yapışırsan, dinini tərk edirsən. Həmən bu, o, o demək. Tarla və əkin. Hamısı dünyadır bunların. Sadəcə olan fiziki şeyə misal gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, o quyruq vəzifə də girir, tarla əkin qazanclar da gedir. Bunların hamısı gərək insanı neynəməsin? Yayındırmasın haqdan və Allahın əmrlərindən. Dördüncü sual. Peyğəmbər yəni, sallallahu əleyhi Buxarıda Müslimdə bir hədis var. Körpə ikən, uşaq ikən 52 yəni ilə karvan gedirik. Orada gedir bir nəfər elmli bir insan, həmçinin dostu. Deyir sizdən bir nəfər gəldimi deyir, yox deyir, orada heyvanın yanında qalıb. Deyir gedin onu gətirin bura, gətir uşağı, Kürəyinin möhrünə baxır. Hə? Bağlı elə xarajına baxır. Sinəsinin yarığına bir də başı üstə bulud gəlir. Deyir bu uşağı aparma ginə. Bəs aparsa bu peyğəmbər olduğunu bilib bunu öldürəcəklər. Yəni bunlar uşaq ikən peyğəmbərimizin peyğəmbər olduğunu bildi. Həmsi də bildirdi və deyir aparkən də apasını öldürəcəklər. Amma Quran-Kərimə gəlirik. Hira mağarasına peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ayət bildirəndə orada çaşdı ki, niyə də mən deyə. Allah da başqa ayətlərdə göstərir ki, sən indiyə qədər peyğəmbər olduğu bilmirdi. Yəni hədislə deyib bilirdi, ayətlə deyib bilmirdi. Bu biraz gələn yəni mən bunu biraz soru-sual edirəm, deyirlər ki, bunu sübut elə. Buxarədə yəni belə keçir. Yəni bilirdi, həm də ki, başı üstə məsələn bulud da gəlirdi. Sinəsi səhabədə şişlərini görürdüm. Musa peyğəmbər Allaha dua edir ki, ya Rəbb, mən qəlbimi genişlət, dilim də ki, sözümü istəyirəm, düzəltdirəm. Yəni, yəni yarılma deyəndə Musa peyğəmbər ki, bıçaqla yarılmadı. Amma Peyğəmbər bildi, yəni bildiyimizə görə Peyğəmbərimizə həmən yanma keçir. Bir də ki, başı üstə bulud da gəldi. Çünki möhür də, Peyğəmbərimiz bunun sinəsinə də görərdik. Bizdə də olsa görərik. Bulud da gəlsə görərik. Möhür də olsa bilərdi. Həm də bunun əmsi bildi də, yanındakı da bildi. Aparma gələn deyir, getsə bilib öldürəcək. Deməli bilin, bilinli bir şeydir ki, bilib öldürəcəklər. Yəni bu ayətlə yəni Allah təala Quran kimi deyir ki, o sən bilmir nə qabaqcadan. Bu nə deməkdir? Bunun yəni belə Bu elhamdülillah gün kimi aydındır. Ortada heç bir sıxıntı da yoxdur. Birincisi bu Rasulullah s.ə.v hadisə zamanı həddi buluğa çatmamışdı. Hazır uşaq idi. Balaca idi. Ona görə həddi buluğa çatmayan bir insan, bir uşaq hə? necə, ne, necə deyək ki, üzərində hökm qurulmuş bir məsələni dərk eləsin. Məsələn, balaca uşağı götürüb desən ki, sən e, səndə əlamətlər var ki, salih bir uşaq olacaqsan, həddi buluğa çatmamış və deyiləni tam olaraq dərk eləməyən bir səviyyədə olan bir uşağa desən ki, Sən böyüyəndə salih bir uşaq olacaqsan, səndə gözəl sima var, gözəl istək var və sən Quran hafizi olacaqsan. Bu uşağa deməyinlə, o uşaqda batıb qalar ki, böyüdükcə illa inansın ki, mən belə olacağam. Böyüdükcə tikiş yapar. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu mümkün deyil. O tikiş yoxdur. O hadisə Hasib Peyğəmbər s.ə.v əmizdirirkən baş verdi. Onlar onu təvil eləmədi ki, bunu mələk elədi. Dedilər, bunu cinlər, şeytanlar elədi. Onlar bunu mələk olaraq qəbul eləmədi. Dedilər, bu bir hadisə idi, cinlər gəldi, buna zərər verdi. Və o dövrdə cinlərə sığınırlardı, gedib kəndlərin rəisləri, qəbilələrin sahibləri. Və onlar üçün qurbanlar kəsilirlərdi. Və dedilər ki, bu cinlərin əməlləridir, şeytanların əməlləridir. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə elə bir işarət yox idi ki, yəni inanmırdı ki, onların dininə hətta onlar dedikləri şey doğru şəriət olsun. Peyğəmbərlə Tevrata iman gətirməmişdi, nə İncilə iman gətirməmişdi ki, hətta onların dediyini təsdiq edib özündəki əlamətlərə inansın ki, bu gerçəkdən Peyğəmbərdir. Ta özünə vəhi gələnə kimi. Ən böyük dəlil nədir? Vəhi gələndə Peyğəmbərin qorxması. Əgər inansaydı Peyğəmbər o kitablara, içindəki əhkamları təsdiq eləsəydi, qorxmağa gərək yox idi. Onun öz, öz, özü oturub gözləməsi lazım idi. O buludu necə? Bunların yəni, hamısı, çünki bu vəsiflərin hamısı Tövratda yazılı idi. İncilin nüsxaları yoxdur. İndi müasir İncil var da. O İncillərin nüsxalarının birinin adı Barnabadır. Barnaba. Vaxt Pernaba şeylərin dilinə görə o İncil nusxası bugünkü gündə xristianlar gizləmir, giz, giz, gizləyiblər bunu. Buna nəşr olunmur, nə şey olunmur. Onun sadəcə e, miladi tarixlə 650-ci ildə bu kəşf olunub, hansısa bir mağaranın içində. Deyirlər ki, Barnabanın özü olur, bu İncil yazandan sonra bu axtarılır. Axtarıldığı zaman gedir mağaraya gizlənir və orada ölür. Və sinəsinin üstündə, skeletinin üstündə tapıblar, dəriyə yazılmış Barnaba. O kitab İncilin içində gələn müjdələrdən danışır və Rasulullah s.ə.v sinəsinin yarılmağından, belində quş yumurtası boyda ətin artıq olmağından, Rasulullahı günəş qorumağından və sahabələrinin sıddıq şəhidlər olacağından, hətta sahabələrinin vəsfi. Bunların hamısını kəşf edəndən sonra ki, Rasulullahın ən özəl sifətləri bu İncildə cəm olub, o, o İncillərdən qaldırırlar. Lakin bir nüsxası çatıbdır müəyyən müsəlmanların əlində. Bununla bərabər deməli Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin haqqında əsas kifayət qədər məlumatlar o keşişlər bilirdi. Ona görə o əlamətlərin bəziləri bir adamda cəm olduğuna görə artıq onlar dərk edirlər bunu. Amma Peyğəmbərin əmrisi, Peyğəmbərin özü onların dinlərinə iman gətirmədiklərinə görə buna çox önəm vermirlər. Allahu aləm. Allah şey. Qabaqdan Ramazan gəlir. Ramazanda taravih namazlarını elə məscidlər var ki, 23 rükət qılınır, 23 rükətdə 5 dəqiqə qılınan kimi də olur. Yəni o qədər sürətli də olur elə məscidlərdə olan cəmaata nə nəsihət edərdi? Və bir də elə bir imamlar var ki, namazın vaciblərini tərk edirlər. Nəsihət edirsən, qəbul eləmir. Yəni, bilirsiniz, sünnə, taravih namazının sünnə 11 rəkətdir. 11 rəkət. E, bunda ixtilaf yoxdur. 11 rəkət taravih qılmaq sünnədir. Lakin bir imam 23 rəkət qılarsa, onun arxasında 23 rəkət qılmalıyıq. Çünki bu da sünnəyə müxalif deyil. Omar ibn Xattabıdan gələn bu feyli bir çox alimlər dəstəkləyir. Hətta iki imam qıldırsa belə bir namazın hökmündədir bu. Deməli, 23 rəkət qılırlarsa arxasında qılmalıyır. Əgər bir yerdə 23 qıldırırlarsa, bir yerdə 11 qıldırırlarsa, 11 qıldıranın yanına getməliyik. 23 qıldıranın yox. Çünki o sünnəyə daha yaxındır. Qaldı əgər yoxdursa 11 qıldıran, ancaq 23 qıldırandırsa və o da namazın vaciblərini tərk edirsə, Və hətta sürətlə qıldırışır. Şərtləri tərk edirsə, o adamı nəsiyyət etmək lazımdır. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə. Əgər israr eləsə, vaciblərini tərk eləməkdə namazın, onda onun arxasında namaz qılınmır. Təravih namazı qılmırsın onun arxasında. Çünki vacibi itirən, e, vacibi rükunlarını itirən namaz qəbul deyil. Lakin burada bir ixtilaf qalır. Ola bilsin, sən deyirsən itirir, sənə görə bu deyir ki, o itirmir, bu normaldır. Ona görə bunu bu şübhəni dəf eləmək üçün biraz imama tövsiyə olunur ki, asta-asta qılsın. -asta Məsələn, əsas nədir? Bir dəfə demək, Subhanə Rabbiyəl Azim rükuda vacibdir. Mənən əyildisə, onu dedisə, az da olsa qalıqçı namaz sayılır. Və Subhanə Rabbiyəl Ə'lə səcdədə onu dedisə, yəni biraz qaldısa namaz sayılır. Hətta o sürətlə hərəkət edilsə belə, biz deyirik ki, bu sünnəyə müxalif olur, demək namazı batid olur. Əgər heç onu deyən qədər də durmursa, onda artıq vacibi itirmiş olur və namaz batildir. Amma məncə onlar o səviyyədə deyil. Çünki mən də qılmışam arxalarında namaz. Yəni, belə deyim, belim sərtmişdi namazda. Qalxırsan, enirsən, enirsən, qalxırsan. Prəmə hərəkət namazın axırına kimi. Amma namaz vacibi itirən səviyyədə deyil, amma sürətlə idi. Allah var. İki imam səhvankarlar bir namaz olur. Yəni, işə gedə qılmır, öz də etiraf edir, qardaşlar deyir. Onun arasında namaz qılmaq var e, eşitmedim tam suma. Önemli ki, imam, işe gelir, ima, işe gelir, imam, yani. imam işe gelir. Namaz kılınır, namazı terk edir. Mesela səfərə çıxır, namazı terk edir. Meclisə gəlir, namaz qılır, onun arxasında namaz qılmamaq. Havaq qılsa olar. namaz təmiz terk edir. Yani evde olanda evde qılır, məscidə qılır, evdə onu qılır. Məscidə iş kimi gəlir. Məsələn, cümə günü gəlir. Yəni evdə necə sübut edə bilərsiniz ki, namaz qılır? Özü etiraf etdi, özü Öz. Bəlkə əsəbləşib. Vətəndaşlara müəmmiyyət deyil. İndi sən imamların kardır namazlarına, gəl qılır, gəl qılır. Valla mən sahib belə deyim, belə deyim, biz məsələni istəyirik tam həll eləyək. Məsələnin tam həlli üçün burada rayonların, kəndlərin durumunu bilən qardaşlardan soruşun bunu. Buradakı yerli mədəni tələbələri yoxdur qardaşlar. Gedin o kəndi başa salın, qoy onlar buranı daha yaxşı bilirlər. Ki, qəti fətva versin. Amma bir imamdırsa, bir adam məscidə imam təyin olunubsa, bu adam evdə namazı tərk edirsə, ancaq meccidə gəlir, puldan ötürü imamlıq edirsə, onun dalında namaz qılınmır. Bu adamın arxasında namaz qılınmır. Bu umumi fətvadır. Amma bu, mənə çatdırılan şey doğru olmaya da bilər, müəyyən axtarışlara ehtiyac ola bilər. Ona görə tətbiq eləməniz üçün onu qardaşlardan xahiş edirəm, müraciət edin. Şeyh Ha, buyurun. Sosial barəsində sual vermək istəyirəm. Nə? Sosial barəsində sosial, sosial yardım, sosial yardım. Demək ki, mən Tfazirə müraciət elədim. Dedilər ki, ged evdəkinin Zövcənin adını vergiyə yazır. Güya ki, işləyir, amma işləmir. Güya ki, ev toxtuluq eləyir. Onu yazdırmaq olar olmaz, yalan danışır. Cavabını özüm verdim onu. <laughs> Şeyx, indi biz də bu Azərbaycandakı ümumi fitnələr, yaralı yer hardadır, onu da yəni deməmək olmur. Bu bəxtedici üç nəfərdən ikisi bunu deyir, mən də onun deməli, çünki bu ən çox rayonlarda bu fitnələr çox yayılır. Nə ilə əlaqəli? O e, zəlalət əhli var da, deyək yəni ki, e, kimisi e, hansılar ki, e, deyirlər, təkbir eləmir, onların bəzi iddialar axtarılır ki, məsciddən uzaqlaşdırmaq üçün, məsəl üçün, e, imam e, Arxasından qalınmır nəyə görə? E, xütbəsi verə bilmir və yaxud oxuyur, səhv oxuyur. Bu bir sualın ki, yəni, hava o imamın bahçılorçunun arxasında durması. Bir də o məscidlərdə o bildiyiniz kimi e, ələn deyirlər, e, hansı ki qoyurlar, o harda ki, hansı rayonlardakı rafizələrlə qarşıqda orada olur da o. Bəzi adamlarda e, yalanlar e, doğrudur bilmirəm, amma deyir, deyirlər ki, bəzi alimlər deyir ki, olmaz, ki, e, ələm olan yerdə olmaz. Ya, amma yəni e, mən də tələbələrini eşitməmişəm. Yəni o bir, bu söz inşallah burada cavablanan sonra İbrahimlərə satılacaqsa, o o səbəblə də uzaqlaşanlar var. Yəni onun hökmü nədir? Alim elə alim varmı ki, deyir ki, yox, olmaz. Baxın, ələm haqqında 2 gün qabaq dərsim olub. Ələm haqqında Yəni, ələm olan məscidlərdə namaz qılmaq olarmı? Ələm olan məscidlə namaz qılmaq olmazmı? Məncə, ikinci bu dərsi təkrarlamamız vaxtın israfı sayılır. Yaxında inşallah yəqin qardaşlar saytları yükləyəcəklər. Çünki bu Qaraçuxur məscidin cəmatında çox narahat eləyirdi. Və bu sual geniş şəkildə verildi və bacardığım cavabı da verdim. Ona görə inşallah səbr edin. Yəni, bir dənə onun izahət olacaq. Yəni, alimlərdən elə hə yox, yəni var. Mən eşitməmişəm ilişkiyə soğusun. Mən bir il bundan qabaq dəvət cəmaatla çalışdım. Ondan sonra da illə yaxında yəni əlisində cəmaata qatıldım, alhamdülillah. İndi bu illə burada meclidir. Mən qardaşlar dəfələrlə getmişəm. Yəni yerimdə xahiş eləmişəm ki, qonaqlarımız var, icazə ver, sadəcə namaz qılıb çıxılacaq. Onlar da deyir ki, biz məşvə eləmişik, ki, bu adamlar gəlməsin. Mən indi bir şey maraqlıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında belə bir şeylər, ya yəni səhabələrin zamanında böyle bir şeylerden karşılaşmamak veya da olan hakkında, ya Allah olan hakkında ne hüküm verir ve Allah Resulü ne diyor? Veya sahabeler öyle bir şey var mı? Onu bilmezsin. Yani ne gibi faydası, fezileti, ne gibi günahı var ya yok mu bilmezsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا Allah'ın məscidlərində zikr olunmağa mani olanlardan daha zalim kim olabilir Sən zikr eləmək istəyirsən, sənə mane olur. Mənim, mənim məzhəbimdən deyil, sən məzhəbin müxalifdir, sən vahabisən, sən sələfisən, sən sünnəsən, mən təbliğçiyəm, mən nurçiyəm, mən buyam. Bu, hansı firqənin sahibi olursa olsun, Allahın məscidində zikr eləməyə mani olandan daha zalim heç kim yoxdur. Bu adam tövbəyə, tövbəyə dəvət olunmalıdır. Bu adam dinin, Rasulullahın dininin, şəriyyətinin birinci düşmanıdır. Kim məscidə kiminsə girməyinə mane olursa, ancaq öz məzhəbində olanlara izin verirsə, bu zəlalətin ta özüdür. Mənası odur ki, bunlar İslama dəvət etmirlər. Bunlar firqəçilərdir və yaxud millətçilərdir. Yəni, filan milləti fikrində olmalısan, filan məzhəbin fikrində olmalısan ki, bunu eləyəsən. Bu da İslamda radikallıqdır həddi zatında. Heç bir sünni meçidi yoxdur ki, hətta şiyələrə desin girməyin. Yer üzündə bir sünni meçidi yoxdur ki, təfriqə dairsin ki, Bu nurçulara aittir, bu seleflere aittir, bu vahabilere aittir, bu falanlara aittir, bu falanlara aittir. Mescidler <laughs> hamı üçündür. Və heç kimin hakkı yoxdur. Kimisə qoysun, kimisə qoymasın. Mescidi monopol etmək olmaz. Ve ona göre de siz mən elə başa düşürəm, gedib zorla qıla problem yoxdur. Ama fitne fitne istəmirsiniz. Ona göre de siz səbr eləməyiniz daha yakışır. Qoymurlar, qoymurlar, Allaha həvalə eləyin. Elə fikir deyilir. Vəssalam. Sonra bir şey edəcəm. Onu da tamamlayıp üzr istəyirəm. Vaxtilə onlarla olanda orada biraz boş ərazi var idi. Bu qardaşlara söyləmişəm, mən sizə də söyləyirəm. Oranı vaxt verdik ki, zaman e, orada çalışsınlar. Məsələn, sonradan bir ərazini aldılar, bu da məkcid etdilər, o qaldı boş. Yəni oradan da ara sıra istifadə edirlər. Sonra mən qardaşları orada dəvət edəndə bunlar çəkib məşvər eləmiş gəlməsin. Mən də dedim ki, siz də o vaxt ərazini boşaldın, amma nə tər boşaldın? Mən istəmədiyim şeyi Dünlə mən əhlüsünnə və cəmaat olaraq, cəmaat topluma qatılaraq, sonra arxamdan bu şəkildə insan buraxmaq istəmədi. Yəni o niyyətlə malları oradan çıxartdım. Dedim mən torpağı sizə vərəzin vermirəm, vərəzin mən sabrət sələm qardaşlarımıza. Bütün hikayə nə olar, yəni qardaşlar üçün olsun. Bugünkü gündə onlar mənə şey deyirlər, hədə qorxuyan yəni nədəri? Ya e, Quran-ı Kerimdən dəlil gətirirlər, gah deyirlər sən bir günaha girmirsən, sən başın zəlalətdə olacaq, nə bilim, nələr nələr danışırlar. Sonra arasına da deyirlər ki, satı satı sat bizə bax. Bunun içinde başlayacağım. Ben isterim bunu tam. Özleyen Mükemmel. Tamam olsun. Bak bu mesele de var. Yani mənim deyir siz lak etmişsiniz. Ondan mənə şey deyirlər ki, Sen tövbeye qarşı çıxın. Mən də deyirəm ki, mən bidət cəmaatda tövbə şey, qoy bax verəs qoy getmək Gəlin belə dedi, mən tam başa düşmedim. Gəl mən, gəl mən deyim, mən başa düştüğümü diyeyim sen düzelt. Aha. Yəni sən yerə Yeri vakf eləmişdin, indi geri mi istəyirsən? Deyil. Bəs? Onu mən sələf qardaşlarıma verirəm. Onlardan aldım. Yəni o cür dəvət olun. Onlardan aldım. İdətçilərdən. Tamam, al ver yenə. Onlar, onlar da deyir ki, sən deyir, axı bunu söz vermişdin. Onlar Allahın, Allahın dediyi sözə qulaq asmırlar əslində. Allah Teala deyir ki, məscidə Allahı zikr eləmək istəyənlərə mane olmayın. Bunlar ona mane olurlar. Rasulullahın sünnəsini tapdalayırlar. Neçəsi çağırmışım, bura gəlmədi. Sen işin dol yine işte o yer al ver kardeşler işte. Doğru kardeşler evet. Hocam o tamam özgürlüğünde. Onlar isteyirler ki onu götürsünler. Tamam Allah razı olsun. Abi. Evet. Sebaret söz namazı beş işlenmişti. Şimdi bu Ramazan ayına göre... Ramazan ayını başa düştüm, bayaqda demişdiniz. Onu derim qardaşlardan, budaylardan sonuç. Buranın mən giriş çıxışı, günəşin batışını, çıxışını, təqvimin kimlər tərəfindən tərtib olunduğunu bilmiyorum. Ona görə bu da Azərbaycanda yaşayan elm tələblərindən soruşun ki, buranın durumunu onlar yaxşı bilirlər. Məsələn, bizdə özümüz yazırıq təqvimi. Təqvimi günəşin iftarı da, e, sahırı da hamısını özümüz yazırıq. Günəşin batışı ilə, doğuşu ilə. Ona görə bizdə ixtilaf olmur. Burada amma fərqlidir. 2-3 dənə təqvim var, rəylər var, qarışdırılır ona görə. Xudaya qardaşlarla məsləhət edin ki, sizi doğru, yəni dəqiq. Son sual da, son sual. Təravihdə 7 şirkət qılanın arxasından 11 rükətdən çıxmaq olar. Kim 23 şirkət qılanın arxasında 11 rəkət qılıb çıxarsa, adam 11 deyən 8 11 8 yəni yarımçıq imam bitirməmiş çıxarsa, savabdan məhrumdur. Kamil savabı almır. Baxmayaraq müasirlərdən icazə verənlər var. Amma Qane etmir adamı. Axı, axırda vitri, axı o başqa cür formada edir. Yəni vitri, qunut, yəni heç cür. Yox, fərqi. Yəni məcbursan, gedəsən evdə vitri də axı tamam başqa cür sünnəyəcə edir axı. Yəni onlar məğrib namazını oxşar qılmışdır. Tamam. Sən orada otur, 20 rəkatı qıl, o 3 rəkatı qılmam orada otur. Otur imamla bərabər çıx yenə sonra. yarımçıq qoyub çıxma. Madəm ki, onların o qılmağı, vitri, sünnəyə müxalif şəkildə qılırlarsa, vitri qılma, amma orada otur yenə. Meçiddən Çünkü hadiste, hadiste necə gəlir? İmam gedənə kimi. İmam gedənə kimi. Aydın Salam.